Un gat i un gos cantaven una cançó i el gos va dir cantem la meva primer i el gat va dir cantem la meva també i es barallar van bé i el gos bordant cantava el bup bup bup bup i el gat miolant cantava el miau miau miau miau i es discutien la manera millor de cantar la cançó. Al cap d'un temps el gat ja estava cansat i el gos va dir ara sí que t'he guanyat però després van decidir cantar junts unint el text en un i el gos bordant cantava el bup bup bup bup i el gat miolant cantava el miau, miau, miau, miau i es discutien la manera millor de cantar la cançó.